48. pitanje Da li je moguće da se u sadašnjem vaktu džemat organizuje na isti način i na istim principima kao što je to bilo dok si ti šejh bio u Bosni? Ne znam, braće, to je pitanje. Ne znam šta će ja vam reći. Jesmo bili muđahidi, bila borba, bio specifičan stanija. Pa Allah nam dao uspjeha odakle to je sve od Allaha sve smo kre, sve stvari koje smo krenili Allah nama samo blagodat od Allaha. Imali smo dosta uspjeha i dosta napredak odakle ja kažem sve od Allaha. Ništa do meni, ništa ni do jedan insana. Možda do iskreni šahide ko su bili sa nama. Ja ne vjerim ljudi ljudi dragi šta sam šta se desilo za nas ja, ja to je samo od Allaha. Ja sjećam se u početak dao Bosna kada pa ja sam sad na paltok hajru. Pa slušajte, pa koji, koji nam dadni ovo uspija, tu i svi je Allah od Allaha, braća. Ja sjećam se u početak dava, kada ni bio ni nikab, ni, ni ništa. I ja, meni oprezan kad pričam,

braća, i došao jedan kod meni bosanac, kaže, Allaha mi ima. Ako čujem da hljeb zabranjen, ja neću jest. Kako su ljudi bili fini, razumijete? Čim mi ulazimo u, u neki odava, ljudi privadi. Bio sam u, u neki sastanak se, sa imamima. Pa rekao sam za imami, ljudi dragi, slušajte. Pametan insan kada čuje nešto od poslanika, odmah slijedi. Pametan insan kad pogreši i vidi da je on pogrešio, razumijeti, odmah kad je pogrešio sam, idi dalje. A ja, ja ću vam reći neki slučaj za Abul Hasan il Ašari, koji je bio vodič za Ašariska akida. Došao jedan dan za njega kada osjetio da je on pogrešio, ustao na mimbar, iskinio galabija njegov ovaj nešto ogirtač, og koju oblačuju, je rekao, ljudi dragi, ja napustim moje mišljenje, kako ja napustim ovo ugrtač? Čim sam zavećio jedan imam ispir sve kari, a ja napustim naša novotarija, kako ja napustim, kako je radio Abul Hasan Ažari. Ljudi su bili fini, maša Allah. Nisam, nisam išao ni jedan muftija ili jedan imam da ne primio meni dobro, vallaj. Kako je, cijeni naš govor. To i to je bio, ga kažem, sve od Allah subhanahu wa ta'ala. E rekao sam vama, ja sam bio, oni su meni zvali na sabor islamske zajednice u Sarajevo. Bio priston Raiz. I ova nema reku, bio predsjednik za sabor. I ljudi, i, i bio sa mnom brata Abdul Malik. I, i tražili su od meni da držim govor. Držio govor ispred sve. I svi njima drago. Svi cijeli moj govor, u Allahi razumijete, i svi zagrili meni raiz i rekao divan šta se, i tako dalje, braća. Pa ja kažem, braća draga, hoće biti džamaa kako smo bili prije, ne znam, braća. To je, to je gajb. A ja kažem, ja molim Allah samo da buditi, da buditi ključivi za hajre, za dobrota, da budi ključi, da, da širiti dava pametni, i mudru i na osnovu znanja. To je, to je moje nada. Ne mora biti džamat, braće, nek buditi vi kao džamat, kao ime emir i komandant, ali nek buditi srca vaše kao džamat, da ujediniti sve, da bi vi imati dostane prijatelj, braće. Vi imati u Allah dostane prijatelj. Ima ljudi koji vas mrzi, koliko mi mrzimo u šajtani. To su munafiki, razumiješ? A to nisu ni od Srba, ni od Orvatu, Allah. To su bosanac. Vi kažete, Balija, pa budite obrezni, braće nastaviti mudru, pametni i polaku. I ako Bog da naržiti rezultat, kada Allah vidi vas, imati milost među vama. Kada Allah vidi vas, hajirli međusobno. Kako sam rekao i moja predavanja, Allah najbrzo.